Davor Pejić je tehno guru. Dragi slušatelji, imamo jednu zanimljivu temu večeras. S nama su u gostima Dubravko Matanić i Davor Mišković, članovi udruge Drugo more, a oni su došli razgovarati s nama o razgovorima o blockchainu pod nazivom Novi svjetski poredak. E sada možda za one koji nisu toliko u tehnologiji niti znaju što je blockchain, a i nekako novi svjetski poredak je možda zvuči nekako neobično, pa hajmo onda razotkriti odmah ovaj misterij. Novi svjetski poredak, što bi to bilo? Novi svjetski poredak je ime izložbe zbog blockchain tehnologije. Blockchain tehnologija je relativno nova i koristi se prvenstveno u nekom financijskom svijetu. To je tehnologija koja stoji iza kriptovaluta i na neki način ona ima aspiraciju kao tehnologija je zapravo aspiraciju i mogućnost promjene mnogih odnosa koje danas postoje u svijetu. Da će se to dogoditi, mi to ne znamo, ali nam je bilo zgodno ime i pod tom naslovom je izložba i napravljena u Londonu eh, od eh, organizacije Furtherfield koji su zapravo kustosi izložbe. Evo, pre nego što u drugom dijelu intervjua uđemo dublje u, temu blockchaina, eh, spomenut ćemo ove razgovore koji se održavaju sutra i preko sutra, dakle 15. i 16. i gdje će biti mnogo stvari u filodramatici od predavanja i izložbi, predstavljanja knjiga pa sve do panela i glazbenog programa. E, Dubravko, što nas to očekuje? Zanimljiv, zanimljiva dva dana. Pa da, evo ja samo bih to na početku želio naglasiti da se radi o, o programskom pravcu Dopola Voro koji je dio programa Europske predstavnice kulture, dakle Rijeka 2020 i jednog europskog projekta u kojeg smo isto tako uključeni koji se zove e, State Machines i kao što smo rekli, već organiziramo taj dvodnevni, e, dvodnevne razgovore o novoj tehnologiji koja je revolucionarna, ali još uvijek nepoznata i o njoj se dosta malo govori iza nekakvih profesionalnih krugova možda ili nekih zakutaka interneta, pa smo eto mi uz izložbu odlučili napraviti nekakve e, razgovore o tome. prvo nam je u četvrtak e, na rasporedu uvodno predavanje u 17 sati, znači što je opće blockchain tehnologija i to će na hrvatskom jeziku e, izložiti jedan od vodećih informatičkih stručnjaka u Hrvatskoj, e, Radoslav Dejanović, kojeg možda neki, mnogi znaju kao kolumnista Monitor HR-a. E, iza toga u 19 sati imamo predstavljanje jedne knjige, znači londonska kustosica i umjetnica Ruth Cartlow iz organizacije Furtherfield, će predstaviti knjigu, znači njihovu knjigu koju su izdali i koja je nedavno izašla kao besplatan PDF, znači može se skinuti besplatno na internetu, e, koja nosi naslov Artists e, Rethinking the Blockchain. E, to je nekakav zbornik e, tekstova u kojih su umjetnici, e, razni kustosi, istraživači i dizajneri pisali o tome kako umjetnost može doprinijeti evoluciji blockchaina i obrnuto kako znači do, blockchain može doprinijeti e, umjetnosti e, i baš ovih dana se o toj knjizi dosta govori i piše po Europi joj baš pratim zadnjih dana po društvenim mrežama e, ona se predstavlja u raznim nekim umjetničkim centrima na festivalima Daur je bio u Berlinu nedavno na Eto, vrijeme je da Europa e. dođe u Rijeku. Tako, evo mi upravo možemo od njoj nešto čuti sutra u Rijeci. A to će predstavljanje biti isto tako odličan uvod u izložbu Novi svjetski poredak koji otvaramo sutra u 8 sati, znači iz, odmah iza tog izlaganja. Jer je spomenuta znači, umjetnica Ruth Katlov uz Marka Gareta iz e, iz te londonske organizacije Fairfield jedna od kustosica izložbe. Mm. Tako da će ona isto tako nas uvesti u, u sadržaj nešto bih rekao sad o toj izložbi, pošto je sutra otvaramo. na njoj će biti desetak radova, zanimljivih radova umjetnika iz raznih dijelova Europe. I ne znam, možemo navesti rad e, pod nazivom Plantoid, umjetničkog kolektiva Okeos, koji je nekakav steampunk e, skulptura, masivna skulptura cvijeta od metala napravljena E, koja se zasniva na blockchainu na način da sama sebe replicira i kad neko uplati određen broj bitcoina onda se ona može dalje znači, širiti. I zanimljivo, nakon rijeke ta skulptura ide u New York, znači mi ju šaljemo za New York gdje će biti tamo izloženo jedno jednoj galeriji, pa tako da evo... imamo, čak i prije New Yorka imamo, priliku, vidjeti. E. <laughs> E, isto bih naglasio jedan rad, to je rad Brett, Eh, engleskog umjetnika Maxa Dowija eh, koji koristi ljudsko disanje za rudarenje kriptovaluta, jedne kriptovalute to ćemo možda saznati više na izložbi. I zanimljivo je da će postavljanje te instalacije pratiti jedna nizozemska TV kuća koja je angažirala znači, snimatelja da, da od toga napravi prilog. Znači, eto, to je toliko o tome koliko je um, eh, utjecajan i važan taj umjetnik u nekim međunarodnim razmjerima. E, još bih spomenuo jedan e, petominutni, petominutni film redatelja Pita Gomesa koji se zove Blockchain e, Change Everything Forever i u kojem opet razni stručnjaci, umjetnici, informatičari govore o tome šta je blockchain i za one koji znači neće stići na predavanja na ove razgovore što imamo ova dva dana mogu posjetiti izložbu do 9. ožujka od znači radnim danima od 16 do 20 sati i baš na primjer u tom filmu iz tog filma vidjeti što je Eh, blockchain. Eh. Znači, sumiramo evo prvi dan, dakle prvo je otvaranje s, predavanjem na hrvatskom jeziku, zatim predstavljanje knjige i nakon toga otvaranje izložbe koja će biti u filodramatici sve do 9.3. A onda nas u petak drugi dan eh, očekuje... U petak, petak počinjemo već u 10.30 s jednom radionicom koja nosi naziv decentralizirane autonomne organizacije na blockchainu. A onda u 17 ćemo, od 17 sati ćemo imati dva panela. E, prvi je naslovljen društvene implikacije blockchaina i u njemu ćemo raspravljati o mogućnostima decentralizacije nekakvih sustava koji su inače centralizirani. A drugi panel će početi u 19 sati i on će, u, njemu ćemo, u njemu ćemo se baviti odnosom umjetnosti i blockchaina i eto kao na, na, za kraj da, da se malo odmorimo od razgovora, u Palahu ćemo u 21 sat moći uh, e, prisustovati na koncertnom partiju kojeg smo nazvali Transponder Live, e, gdje će nastupiti DJ, znači riječki naši DJ i glazbeni producenti Arex, uh, e, BLCN, Y i Bex. Eh, oni su okupljeni pod label um, Transponder Recordings i postoji već oho godina i donose nam, znači ne DJ setove, nego live nastupe i bit će tu synthesizera, gitara, rita mašina, projekcija i svega. I na to je ulaz besplatan i kao i na sve ostalo što sam naveo do sad, tako da Evo, zanimljivo, dva dana zanimljivih e, stvari, predavanja, izložbi, knjige, radionice, paneli i u konačnici onda glazbeni program. E, mislim da smo nekako pokrili cijelu ovu priču oko, samog, e, oko samih razgovora. Možda što kažete, dečki, da se malo odmorimo uz jednu glazbenu pauzu i vraćamo se nakon toga u studio u kojem ćemo razgovarati o ovoj riječi koju smo spomenuli barem jedno desetak puta. Riječ je o riječi blockchain. Što je to točno, saznaćemo nakon glazbene pauze. Tehno Ponovno smo u studiju, dragi slušatelji, sa mnom su i dalje Dubravko Matanić i Davor Mišković iz udruge Drugo more. Sutra i preko sutra očekuju nas razgovori o blockchainu pod nazivom Novi svjetski poredak. Evo moramo e, demistificirati ovu riječ blockchain. E, Davore, što bi to bio uopće blockchain? Pa to je jedna tehnologija, recimo to tako, ovaj, koja omogućava znači svim decentraliziranim sustavima da ostanu nepromjenjivi, znači da ih bilo ko Znači da zapravo krenemo od toga da postoje sustavi koji su centralizirani i decentralizirani. Znači centraliziran sustav znači postoji neko centralno tijelo koje upravlja cijelim sustavom, recimo banka. Kod decentraliziranih sustava znači postoje točke u mreži koje sve obavljaju zajedno isti posao kao taj jedan centralni sustav kao recimo banka. To je kod recimo spominjem ovu terminologiju iz financijskog svijeta jer je tu zapravo blockchain najprisutniji. I sad blockchain je znači tehnologija koja omogućava da u tom decentraliziranom sustavu svaka ova točka u sustavu ima povjerenje jedna u drugu i da osigurava na neki način, e, kako bi rekao, da rješava problem takozvani double spending problem. Znači, znači kad vi e, ste u nekom decentraliziranom sustavu, znači ja vama dam neki novac, i to je X, recimo, neka varijanta. Mene ništa ne priječi da i dubiju dam isti taj X novac. Znači, e, ali na neki način Znači, i to narušava povjerenje. Jer vi ne znate da sam ja dao njemu istu stvar kao i vama i onda da li ta stvar uopće vrijedi. Blockchain taj problem rješava. Znači, on osigurava da se ta sredstva, eh, u ovom slučaju govorimo o sredstvima, iako je blockchain na neki način tehnologija za upravljanje bilo kojom tipom imovine, eh, da se to ne dogodi. I to radi na jedan vrlo jednostavan, recimo to tako način. Radi to na način možda da skoristim e, metaforu biblioteke. Ne znam da li se sjećate, u biblioteci, starim bibliotekama su postojale one kartice u kojima je pisalo ovaj, gdje se nalazi koja knjiga, ko je autor te knjige i naslov te knjige i onda biste, kad biste pogledali tu karticu biste mogli otići na policu, točno ste našli tu knjigu. Na sličan način funkcionira i blockchain. Znači, e, postoje kartice, to jest blokovi u kojima piše e, vrijednost neke transakcije, znači to da sam ja vama dao x neka sredstva ili bilo šta drugo. E, druga stvar koja bitno koja je bitna da piše e, da upućuje na prethodnu karticu da znači zapravo vi znate šta se koja se transakcija prije toga dogodila i sve to radi kriptirano. Jel? Znači takozvanim e, jednim softverom koji proizvodi e, takozvani hash, znači na neki način kriptira sve vrijednosti koje su, znači kriptira vrijednost ove prethodne stranice, znači ne piše stranica 25, nego je kriptira i ne piše e, točno koji je iznos te transakcije, recimo x, nego je također kriptira i onda dobijemo neki broj. I o čemu se radi? Zapravo, te kartice su blokovi jel, znači, koji se naslanjaju jedan na drugi. Znači, svaka transakcija koja se događa je na neki način e, se poziva na prethodnu transakciju koja su prije bilo u bloku i zbog toga je blok, jel, zbog toga imamo taj e, chain blok, je lanac, mhm. e, znači lanac tih kartica. I to je zapravo revolucionarno u tom smislu zato što je omogućilo da decentralizirani sustavi funkcioniraju e, da zapravo se uspostavi povjerenje između svih koji sudjeluju u tom decentraliziranom sustavu. E, naime, blockchain je gotovo nemoguće, teoretski moguće, ali u praksi nemoguće e, ga probiti. Naime, zbog toga što zahtjeva Znači bilo koja promjena vrijednosti, da li vrijednost ove stranice koje sam sad spomenuo, znači upućivanje na neku prethodnu karticu ili e, samu vrijednost te transakcije zapravo zahtijeva da vi promijenite sve transakcije koje su se dogodile u bloku, a to zapravo zahtijeva nevjerojatno ovu kompjutersku snagu da bi se to dogodilo. Jel, I zbog toga je on ne, neprobojan, recimo to tako. Naprosto e, zadatak koji postavlja pred onoga koji želi probiti to e, neisplativ. I zapravo je onda onda blockchain tehnologija idealna za kriptovalute. Vjerujem našim slušateljima je najpoznatiji Bitcoin, ali nije to jedina kriptovaluta koja postoji, gdje onda možemo pratiti cijeli slijed transakcija u prošlosti. Pa zapravo ono razvoj blockchaina je vezan uz Bitcoin. Jel? Znači bi, e, prva primjena blockchaina je uz Bitcoin. Zapravo e, on je napravljen da bi mogao omogućiti, da bi omogućio postojanje Bitcoina. Jel, znači, i e, Bitcoin je prva valuta koja je nastala na taj način da e, je ne izdaje jedna centralna banka, nego svi ti takozvani nodovi točke u mreži na neki način e, sudjeluju u njenoj proizvodnji, odnosno proizvodnji tih hešova, te, kako bi rekao, kriptirane E, zaštite svakog tog bloka, recimo to tako. Mogu reći zapravo na konkretnom primjeru koji se dogodio. Znači, u Njujorku je napravljena mreža koja na blockchainu funkcionira e, razmjene električne energije. Znači proizvodnje električne energije sa solarnim panelima. I sad kad ja od vas uzmem određenu neku količinu kilovata sati jel, e, koje ste vi proizveli na nekom solarnom panelu, odnosno ti, jel, ovaj, meni se automatski skida e, neki iznos sa mog računa koji se prebacuje tebi. Mhm. Jel, znači, to je znači, ugovor koji mhm. na neki način se sam izvršava. Mi nemamo potrebu mm-hmm. ovjeravati kod bilježnika ili nekog tako dalje. Znači, to je jedna njegova moguća primjena. Jedna zanimljiva ono, opcija koja zapravo nije sad zaživjela, ali se radi na tome, je u glazbi. Znači, glazbenica Imogen Hip e, je zapravo predložila jedan model i radi na razvoju tog modela gdje bi se zapravo glazba razminjivala putem blockchaina. Kad bi ja uzeo vašu pjesmu, ili pjesmu nekog benda, e, automatski bi se s mog računa neki mikro e, znači iznos skinuo i platio tim glazbenicima koji su sudjelovali, producentima i svima dalje, koji su sudjelovali u nastanku te pjesme. Hmm. Evo, znači, na neki način se tu izbjegava ZAMP i, ne znam, sve agencije za autorska prava, ali što je još bitnije, diskografske kuće. Znači, to su znači neke mogućnosti koje blockchain nudi, i u tome zbog toga govorimo novi svjetski poredak, znači to je kao svjetski poredak u kojem nemamo e, centralnih autoriteta jel, koji nama jamče da je nešto će se tako dogoditi, nego mi jamčimo jedni drugima. A imamo tehnologiju koja nam omogućuje da vjerujemo jedni drugima. Odmorimo se još jednom uz još jednu glazbenu pauzu, nakon toga se ponovno vraćamo i razgovaramo o udruzi Drugo more. Tehno guru. Dragi slušatelji, evo nas ponovno u studiju. S nama su i dalje Dubravko Matanić i Davor Mišković iz udruge Drugo more. E, Drugo more je udruga koja postoji već e, dugi niz godina, 19 godina ako se ne varam, i bave, bavite se svime i svačime. A evo, jedan od tih e, projekata, nazovimo ih tako, su i ovi razgovori o blockchainovima o kojima smo razgovarali u prethodnim dijelovima intervjua. Što nas još očekuje kroz udrugu? Pa mislim, znači mi na neki način uvijek radimo program koji se bavi e, sa onim što se zbiva u društvu, što nekako prepoznajemo da je e, bitno za neki razvoj, društveni razvoj i opće za neke, e, kako bi rekao, nešto što tangira nas kao pojedince koji živimo u ovom društvu, sudjelujemo u ovoj kulturi i takav je i program onda. Znači već u ožujku znači radimo program koji se bavi temom transnacionalizma. Evo, znači na neki način šta se zbiva sa uopće konceptom građanstva danas kad se granice rastaču, jel na neki način, ili zapravo rastaču se za neke stvari, za ne znam, tokove kapitala, ali se učvršćuju možda za tokove pojedinaca, jel? A kako bi rekao, za kretanje ljudi. Znači, to je neka tema koja nam se čini zanimljivo. Prošle godine smo se bavili logistikom, jer Rijeka je kao lučki grad, pa je zanimljivo se baviti šta zapravo logistika danas znači u svijetu. Znači, takav tip programa biramo, znači, ovaj, i uvijek radimo zapravo na neki način eh, u različitim ono umjetničkim medijima, nazovimo to, znači, naš velik dio programa su vizualne umjetnosti, uopće ova ono, novomedijska umjetnost i tako dalje, ali ulazimo i u područje ono izvedbenih umjetnosti i organiziramo ove takozvane razgovorne formate, jel, diskurzivne neke programe, predavanja, razgovore, tribine i tako dalje. Znači to, to je neki sukus ono našeg programa i tako radimo zapravo od, od kad dugi niz godina. koliko vas ima u udruzi? Pa udruga ima svoje članove kojih je više, 25, 25 da, ali, ali aktivno radimo, znači zaposleni smo nas e, četiri. Mm-hmm. I eto. I radimo full time. Uspijevate, uspjevate sve to podignuti, uspijevate sve to napraviti. U konačnici zaposleni ste tamo što je uvijek dobrodošlo, ili tako? Naravno. E, kakve, mislim, 19 godina je izuzetno puno za, za neku udrugu, pogotovo u Hrvatskoj, znači da ste prebrodili vjerojatno neke dječje bolesti, no što je nekva onako dugoročni cilj e, gdje se vidite za recimo još 20 godina? Mm. Isto tu. <laughs> isto, isto u Rijeci, u filodramatici. <laughs> pa ne, ne nužno u filodramatici, ali kako bi rekao, ovaj, znači, e, život taj neki udruge u kulturi u, u Rijeci pa i u Hrvatskoj, e, znači, znači da nikad ne prebrodite dječje bolesti, one se uvijek vraćaju. Jel? Znači niste se cijepili protiv nekih, onda one naprosto nastanu, kako bi rekao i on gadno vas zahvata. Tako da je ono, situacija uvijek nestabilna i nesigurna, tako da pojma nemam šta, šta će se dogoditi u budućnosti, ali ono na neki način ovaj, uspijevamo uvijek to preživjeti zbog toga što smo jako rano se orijentirali na međunarodnu suradnju europske projekte koje provodimo, ne znam, od pete Ovaj, I na neki način uvijek E, su nam izvori sredstava za naše projekte vrlo raznovrsni. Jel? Znači radimo, pro, znači financiraju nas, ne znam, od e, Europske unije, e, grada, ministarstava, raznih ministarstava, mhm. fondacija, stranih kulturnih centara i tako dalje. Znači na neki način smo diversificirali te izvore. Što je dobro jer ako jedan izvor presuši, uvijek ima još nekoliko koji, tako, koji su to. Tako da se udar jel bilo s koje strane nije fatalan. Ono, jel, u tome se radi. Evo, to, to je na neki način ono, to nas je održalo. Evo, vjerujem da smo sve spomenuli što smo imali za spomenuti. Dugo je trajao naš razgovor, ali je bio zanimljiv i bio je nekako, ja vjerujem, našim slušateljima koristan. E, hvala vam što ste gostovali kod nas na Radio Sovi. Bili su to s nama Dubravko Matanić i Davor Mišković iz Udruge Drugo more. Puno sreće sutra i preko sutra. Još jednom besplatan ulaz u Filodramatici, razgovor o blockchainu pod nazivom Novi svjetski poredak. Dragi slušatelji, mi se dalje vraćamo u program Radio Sove. Davor Pejić je tehno guru.